Kompaini berritza alkartiak du bakuna show dantza ikusgarria jaman. Ben biltzar nausian botzik ziren ikusgarriak uken arrakastaz. Sortzieman aldietan, zazpimila bosteun jente hirientu behitzen. Ikusgarri hortan, dantzai eta taula zuzen daitzen joan etxubest. Ah, Bilan eh, oso baiko, ah, artistikoki... Uh... Bon, guk euh, lan edera edusitarak jaman dugula, guk uh, uh, gaisa hasiak eta esprabitiak eta maneala ma, ma, jentek maizatu diez, eta bon, uh, jente hanitsi euh, ikusgarri eta eta arrakashta ikendien ikusgarri euh, egin diagio hor. Sberuan beian, hiu ikusgarrietan, hiu mila bosteun jente hiliantu zien. Bena, bestalde bai arrakasta handia ukentzien. Hasparnen sortziun jentekin, donapaluko gela bializ bete. Eta, bezala berriz usta hitzen jane bete ginen eh, hartzaro festibalantako. Donostiate izan gutuk eta jane jerki bide ginen eh, jente bitoge eugenian. Eta angerun prefosta jane eh, be, kintau bete izan hila bete <laughs> Bena ez dia batuko, beste projet edo egitasmu bat abiatzen behitie. Hala, odin idea lantzatuduk, uh, mimin hamasazpiko lagazken antako, uh, bakunason uh, berprinzipioko ikusgarri baten uh, ikusgarri hoi mitologian noin ahituk da, eta aldi ebai musika eta dena bek sortzekoa die. Berritar zuna date aldi juntan muzika eta dantzain arteko ustartzea horro etapaka edo urraska eginen dela. Azken aldian beno energia gutiago sahutzeko.